الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى أكم تكير رحمن عمان كيم تمه صلى الله عليه وسلم tukiendelea na hadithi yetu leo tuko katika hadithi ya حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ابن عمر رضي الله عنه سيما Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema umirtu, yani nimeamrishwa an uqatila an-nas, niwapige watu vita, nipigani jihad fi sabilillah hata yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka wafanye nini? Mpaka washuhudie kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na wasimamishe sala na watoe zaka wakifanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha faalu dhalik asamu minni dimao, wakifanya hivyo watakuwa wamechunga wamehifadhi damu yao na, na mali yao illa bihaqqi alislam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Wa hisabuhum ala Allah, na na hisabu yao Allah ndo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kiyama Allah ndo atakuwa mwenye kuwahesabu. Kwa hivyo katika hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema umirtu, yani nimeamrishwa. Anayeamrisha kama inavyojulikana, hakuna ambaye anaweza kuamrisha, anaweza amrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndio amemamrisha ya kwamba apigane vita kwa ajili ya i'la'i kalimati Allah, kwa ajili ya kufanya kalima ya la ilaha illa Allah, kalima ya tauhid iwe ndo juu kabisa, na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na kuwasimamisha sala na watoe zaka. Wakifanya hivyo wamehifadhi damu yao mali yao isipokuwa kwa haki ya Uislamu haki ya Uislamu kama nini mfano kama kutotoa kuto, kuto, kuto, zaka Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipiga watu vita wale watu ambao wamekataa kutoa zaka Umar radiyallahu anhu akamkujia akamwambia akamsomea hii hadithi akamwambia vipi utapiga watu ambao wanasema wanashuhudia kwamba hakuna Mola afasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wanaamini Allah subhanahu wa ta'ala vipi utawapiga vita Umar Abu Bakar akamwambia Umar katika hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema isipokuwa kwa haki ya Uislamu anasema zakah wa zakatu min haqqiha na zaka ndo haki ya Uislamu ambayo mtu akikataa anapigwa vita. Miongoni ma vitu ambazo vinahalalisha damu ya mtu nyingine ni mtu kuua. Mtu akiua damu yake kuliwa. Yeye pia katika Uislamu sharia ni kuuliwa na mwenye amezini hali yeye ni muhsin, yani ameoa lakini amezini. Kama huyo katika sharia ya Kiislamu hukumu yake ni kuuawa. Hiyo hao wote hii ndio hukumu, lakini sio kila mtu anaenda kutekeleza hiyo hukumu. Hii hukumu iko juu ya imam na kiongozi ya Uislamu ya Uislamu. Tunapata faida gani katika hii hadith? Miongoni mwa fawaida ambazo tunapata katika hii hadith ya kwamba atalazum baina shahadatain, yani shahada mbili zinafungamana zinashikana. Mtu akisema shahadat an la ilaha illa Allah lazima aseme wa shahadat anna muhammadar rasulullah bayanu idhami sha'ni as-salati waz-zaka, na kubainisha ya hadithi inabainisha ukubwa wa sala na zaka. Wasalatu min haqqi al-badan, na sala ni haki ya mwili. Mwili uko na haki, miongoni mwa haki ambayo iko juu ya mwili ambayo inafaa kutengeneza ni sala, na zaka ni haki ya mali mtu anafaa kutoa ithbatul hisabi ala al amal yawm al qiyamah kuthibitisha hii hadithi inathibitisha kwamba siku ya kiyama watu watahesabiwa juu ya maamali zao. Al-amru bilmuqatalati hatta husul shahada, yani kuamrisha watu wapigwe vita mpaka washuhudie kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Lakini kuna kama tunavyojua, aya inasema la ikraha fi din, hakuna kulazimishwa katika dini. Mwenye akubali akubali, mwenye takataa Je, tukiangalia hii hadithi na hii aya inagongana? Haiwezi kugongana kabisa, kwa sababu aya inasema hakuna kulazimishwa katika dini. Katika hii hadithi inasema lazima watu waingie katika dini, wakikata tunatumia aya lakini hawalazimishwi katika katika kuingia katika Uislamu, lakini kuna badala, watatoa jizia, watatoa kadiri ya mali, kuna ma, kiwango fulani wanafaa kutoa. Ukikataa kutoa hiyo mali wakakataa kutoa jizia na wakakataa kuslimu hapa ndio wanapigwa vita. Lazima ukubali baina hizi mbili, ima watoe jizia, ima waislimu Wakikataa ndio wanapigwa vita. Kwa hivyo hii ndio kwa ufupi hadithi yetu ya leo. tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa watu wenye kusikia na kufata. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. salaam